Eneka Barnetsu Borda egunon? Egunan. Beraz, zu ez izpa gaztetxeko uh, eh, ki dezira, aurten ere, uh, eh, Patsa plazan eh, besta alternatiboak antolatzen dituzu, bai honako bestenkari. Laizte dira, e, lehen galdera bat, e, eh, monpiskat urte berezia da, eh, jaz horretzen gira nola bukatu ziren bestak, erailketa batekin, hainbat bortxaketera izan ziren, hortik Google eta fase bat bultzatu zen, hainbat e, bestaren aktore ezberdinekin, zuek ere horren e, barne izan ziste, e, lanketa hori behar ezkoa ikusten zinuten, ikusiz pixkat nola iragantzen jazkoa. Bai, e, bo guk... Mm, duela baseratik alarrikatzen duguna baionako pesta alternatiboekin, bai hori da, da mm, e, baionako pesta koroak biziki kontsumitzaileak direla, diendea etortzen dela e, mozkortzera eta bere egiten ez duena egitera, eta bo biztan lehen biskat jasangaitzak direla pestak eta gu betidanik hori aldarrikatzen dugu eta joan den urtean bereziki hori egon zen erailketa bat, egon ziren bortxak eta initz eta, eta ikusi dugu beste elkarte batzuk ere e, izan direla pe, zen hasi direla gu bezala eta eta hortik abiatu da pixkat e, 2008 kolektiboa eta eta urte osoan e, gogoetak eraman dira kolektiboen artean eta Eta azkenean eh, hamar proposamena sortu dira, kolektibo guziak adosturik, uh, etxeari proposatzeko. Eta hori pixkat eh, pestak jasangarriagoak izan daitezen. Justuki proposamen horietan, oso parte handi bat ala ere bere esku hartu dituela errikoetxeak, uh, ez denak alta, zer hobetzen alda oraindik beste horietan. Bo beraz, ala ere, erraiteko da, aski pozik girela um, proposamenak onartuak izan direla eta eta errikoetxeak lanketa eraman duela ere eta eta hori postekoa da, ala ere hori um, um, erasoei begira uste dugu lanketa aski apala dela oraindik um, berez guk proposatu ginuena zen um, Eh, protokolo oso bat eta hori guk eh, adibidez patxa plazan dugu gure protokolo propioaz e, erriko etxak eh, erabaki du aurten ez, ez protokolorik uh, martxan jartzea. Uh, pesteen prebentzioa ere, hasi da egiten pixkanaka, baina ez da guk nahiko ginukena. Uh, Eh, hori e, pasako da soinu bat, baionako pestetan mm, bafla guztietatik, baina eh, bakarrik egunez, ez gauetan, eta guk berez proposatu nahi ginuena zen hor duro pasatzea gauean ere, bereziki gauean gertatzen direlako eraso gehienak. E, musika ere, musika guk aldarrikatzen duguna da be, musika baionako pestetan dela bakarrik bafletan eta ez dela bat ere musika zuzenean. Eta eta aurten eguneantzak uh, eh, izanen dira pixka animazioak eh, eta hori txaranga batzuk eta baionatik. Baina hila ere bon, zuzenezko eskaintza aski apala da oroak. Hala ere, oste egun egun osoa, uste dut, eh, deliberatu dela jurnalizaziorik gabe egingo zela, egun osoan zer, jazpeketxeko, zazpiak arte. Bai hori da, hori da, Eh, proposatu zen proposamen bat eh, bi mila kolektibotik eta eta onartua izan dena erriko etxearen gandik eta beraz ostegunean egun osoan ez da musikarik izanen bafletatik eh, atxaldeko zazpiak arte hori. Justuki, e, zuzeneko musika baita, besta horien pixkat mamian eta hori nahi duzu? Bai, be hori guk patxa plazan haste azkenetik igande arte bakarrik zuzenezko taliak eramaiten ditugu eh bon, baflariek ez da patxa plazan eta eta holako eta hori musika zuzenezkoa da eta taldeak eramaiten ditugu eta hori ostegunean beraz egunean zehar baina osoan izanen dira animazioak eta eta zuzenezko musika itzultzeko protokoloari uh, eh, igara eh, ez dela protokolo bat ostu bat egikoetxaren eskutik, baina badira prebentzio guneak, bada maina, bada plantan eman dute ere Angela dispositibo hori, ba besteko edo zein eh, biktima ostatotan hori hori ez, ez, ez da aski izun dako? Ez, bo, haintzina pausu bizikean dia da, zehorain arte bainako pestetan, eraso bat edo bortxaketa bat gertatzen zelarik bo, etzen ez egiten, erantzunik emaiten, eta hor, be, hori senditzen da, pixkanakan, nahi dela lanketa bat egin, Hala ere, uste dugu mm, eraso bakoitzari erantzun bat eman behar zaiola eta eraso tua babestu behar dela, eraso lanketa bat eman behar dela ere, eta Oro giroa xanoago izaiteko uste dugu protokolo bat beharrezkoa dela behi. Kolektiboak bere alde ere jandu, eh, bere genartu dela protokolo bat, iru eh, mailakoa izango dena, musikarek, musikak entzea eh, minuta batez, eh, ostatua izte ere eh, edo zer balin bada, hori aski harina zaizu ere? Be, kolektiboak onartu duen protokoloa Bo, aski berez, aski osatua e, iduritzen zaigu, baina hori errikoetxeak mm, ofizialki ez duela protokolo, hori e, aurrera eramanen eta hori dugu guk e, alarrikatzen eta datoren, datozen urteetako daiko ginuke be baiona osoan e, protokolo hori edatua izan dadin eta ez bakoitzak bere, bere espazioan edo bere ostatuan edo bere elkartean protokolo hori eramaitea ez independenteki baina Hala ere, beti badira mm, bestaren eh, ikus, bi ikuspegi epskat talkan eh, ari dizenak. Gero ari begira egin eh, urte hendik enbat urtetako lanketa bat izango dela, gauzak mungitzen dira, hala ere, hori argitu zuen. Bai, bai, hori biziki postekoa da urten egin den lanketa. 2008 hobieta ama bi kolektiboan, hainbat elkarte, hainbat ostatu, peinak parte hartzen dute eta hori biziki postekoa da eta erriko etxearen erantzuna ere postekoa izan da, ze belanketa e, eramaitea onartu du eta zen urteetako pixkanaka gauzak be, aldatuko dira eta espero dugu, espero dugu be, egun batez baiunako pestak jasangarriak izaitea emengo biztan lehentzat. Malaria zuek segitzen duzu, e, patxa plazan miskat eh, eh, eredu hori e, sustatzen justuki, nolako bestak e, dituzue zuek patxa plazan, eta nolakoak izatea espero duzue? Bai, hori, ba ez dut aipatu arte, baina egia da, baina onako pesetan Euskararen presentzia biziki, biziki aula dela. Oroak, mm, toki desberdinetako dienda etortzen da e, baionara, bai, bai onako pestentzat, eta, eta Euskararen presentzia biziki aula da. Eta guk patxa plazan, Eh, segitzen dugu be euskaldun herrikoi eta feministak sustatzen. Eh, uste dugulako naiz eta lanketa irama nahi izan dela baiona osoan be ba dela oraindik lantzekoa eta horregatik berrezkoa ikusten dugu oraindik pesta alternatiboak eh, antolatzea. E, nun Be den zuzenezko musika bostegunez, nun presioak mm, baiona osoan baino apalagoak diren, Eh, protokolo bat eh, eramaiten dugun, nun dena euskaraz eh, ikusten da dugun eta bo, manatzen da euskaraz. Eta... Aurten, erkoetxak, sartzearen presio, presioa du ama bost eurotan da, horrekin ere, eh, zer duzue nahi hori horrekin. Bo, ez gira, inoiz izan pestak pagatzearen alde, Baina hori ere uste dugu dela eh, zerbait datu zen urteetako gogo eta atzekoa izanen dena, ama boste bro, besta bat talako nahiko kario dela, eta baina hori, momentuz ez da elanketa eh, ez gogoetarik eraman, baina ea datu zen urteetan. Hapa bukatzeko, eh, zer, eh, zer espero duzu justuki edizio horrentzat? Bo, espero duguna uste dut aurten dela, be, joan den urtean ez bezala Pestak lasaiago izaitea eta ez mm, gertatzea beste mm, istripu lahirik eta giroa oroak sanoago izaitea mm, denentzat, bizan lehentzat, baina oroak denentzat. Milesker zure? Milesker.